บุ๊กทูเก้าสิบเก้านาบาดูโนคำแสดงความเป็นเจ้าของฮอลเตเอซอฟแมวของแฟนดิฉันกอร์เบยดูสตอกตารัมสุนัขของแฟนดิฉัน กดูสเปซารมของเล่นของลูกดิฉันอสปอ ب อซีบั چ ه هایم นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน این پالتو همکار من ا มานั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน این خودرو همکار มานัส นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน این کار همکاران من است กระดุมของเสื้อหายไป دکمه پیراهن افتاده است กุญแจโรงรถหายไป کلید گاراژ گم ด د ه است คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย کامپیوتر رئیس خراب است. ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง والدین دختر چه کسانی هستند؟ ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร چگونه به خانه والدین او برویم؟ บ้านอยู่ตรงสุดถนน خانه در انتهای خیابان قرار دارد. เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร پایتخت سوئیس چه نام دارد؟ عنوان کتاب چیست؟ نام بچه همسایه چیست؟ โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ تعطیلات مدرسه بچه ها چه موقع است؟ คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง اوقات ویزیت دکتر کی هاست؟ เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร ساعات کاری موزه چه زمانهایی است؟